ka iya auren ‘yata ba, kuma ba za ka iya karɓar karagan mulki na ba. A bisa wannan dalili ne na ga ya dace na kashe kaina domin na ba ku dama ku yi aure kai da Narila kuma ka haye karagata. Da wannan kalma nake muku sallama da fatan alheri ga rayuwarku. Ko da sarki hadiyar ya zuna a zancensa sai idanunsa suka kafe gangar jikinsa ta sandare. take kufuru da narila suka rufe a kansu suna kuka da kyar aka bambare su daga jikin gawar kufuru ya cire wukar da ke kirjin sarki hadiyas ya sa ta cikin aljihunsa sannan ya tafi gidansa yana mai kuka da tsananin bakin ciki kashe gari jama'a birnin misira suka taru aka binne gawar sarki hadiyas a kofar fada sannan aka gine kabarin ya zamo a cikin ɗaki sai da kufuru ya ɓata sa'a uku tur a gaban kabarin hadiyas yana kuka sannan ya miƙe fita a wannan rana aka ɗaura auren attajiri kofuru da gimbiya narila kuma a ranar ne aka naɗa kofuru rawanin sarauta ya zamo sarkin Misira. kofuru da narila suka ci gaba da rayuwa cikin jin daɗi da kwanciyar hankali bayan wata uku sai narila ta samu ciki nan fa farin ciki ya lullube ta shi kofuru sai ya kasance cikin tsananin damuwa da bakin cikin al'amarin al'amarin da ya jefa Nalila cikin mamaki kenan ta tambayi kufur dalili shi ko ki gaya mata kullum haka suka kasance babu yadda Nalila ba ta ba akan ta san dalilin da kufuru da samun wannan ciki nata amma abu ya gagara bisa dole ta hakura ta daina tambayarsa yayin da cikin Nalila ya cika wata tara sai ciwon naƙuda ya kama ta sarki kufuru ya shiga inda take nakudar ya dube ta yana mai zub da hawaye sannan ya kama hannunta ya sumbata sau bakwai ya ce ya ki abin ta. ki sani cewa daga yau kin gaji sirrin ɗaukaka ta da arzikina lalle za ki zama sarauniya a attajiran duniya duk wannan jawabi da ya ba bata ji ba domin hankalinta ba jikinta saboda halin da take ciki na azaban nakuda Kufuru ya juya fita daga ɗakin mata masu aikin haihuwa suka kulle ɗakin suka ci gaba da taimaka mata yayin da kufur ya fito daga ɗakin narila sai kira wani babban hadiminsa wanda ya fi amince masa fiye da kowa ya ce da shi ya raka shi zuwa ɗakin nan inda kabarin sarki hade sake take hadimin ya umarni kufur ya wuce gaba shi ko ya bi shi a baya har suka shiga cikin ɗakin da shigarsu sai kufur ya umarci hadimin da rufe kofar ɗakin nan al'amarin da ya bayo hadimin mamaki kenan ya ce ya shugaba na lafiya kuwa ka yi sani cewa tun bayan rasuwar wannan aboki naka kullum sai na raka ka zuwa nan kabarinsa amma baka taɓa cewa na rufe kofa ba sai yau kufure ya ce kwarai kuwa na yi haka ne domin yau zan yi wani gagarumin aiki na sirri na umarce ka da bin umarni na bisa duk abin da na ce ka yi da ka yi ba gardama ko tambaya hadimin ya ce an gama ya shugabana nan take kufuru ya tsuguna gaban kabarin sannan ya fito da alƙalami tawada da takarda daga cikin aljihunsa ya dora akan kabarin ya dogon rubutu da ya kammala sai ya nade takarda ya mika hadimin nan hadimin ya karɓi takarda cikin rashin fahimta bai ce komai ba shi dai kawai sai bu mai gidansa da kallo kufuru ya sake sa hannu cikin aljihunsa sai fito da wukar na wacce sarki hadiya zai kake kansa da ita sannan ya daga kansa ya duba hadimin ya ce na umarce ka da ka ɗauki wannan wuka bayan na aikata abin da zan aikata da ita ka haɗa da wannan takarda da na baka ka kai wa matata narila amma sai bayan ta haihu ko da ya gama faɗin hakan sai fashe da kuka a lokaci guda kuma ya shafi kabarin hadiyas ya murmushi ya ce gani nan tafa gare ka ya masoyina kufuru ya ɗaga wukan na ya caka cikinsa kawai sai ya faɗo kan kabarin kadiyas a mace ko daga nan abin da ya faru sai shi ma hadimin nan ya fashe da kuka yana macewa hakika yau mutanen misar sun yi babba asara yau mun rasa adalin sarki da babu kamar sa mun rasa attajiri mai kyautar ban mamaki kuma mun rasa masoyi abin kauna kowa Hadim ya ci gaba da kuka hannunsa na karkarwa ya durkusa ya cire wukan nan daga cikin kufuru duk jikinta jini sannan ya fice daga ɗakin fita suke da wuya ya jiyo kukan jariri daga ɗakin gimbiya rila nan da nan gidan sarauta ya cika da shewan mata aka hau kiɗe-kiɗen murna gimbiya ta haihu lafiya nan da nan kuma aka aiko wata kuyanga ta rugo zuwa ɗakin kabarin sarki hadiyas don tewa sarki kufura albishir ɗin haihuwa ko da ta yi arba da hadimi ta ga fuskarsa babu walwala face zubar da hawaye sai jikinta ya sanyi ta bi shi a baya kawai kai tsaye hadimin ya nufi ɗakin mai jego bai tsaya ba sai da ya je kan gimbiya narila a lokacin tana kwance kan gado ta kura kyakkyawan jaririn ta haifa idanu sai murmushi take yi ko da zuwan hadimin sai duk matan da ke ɗakin suka dare suka koma gefe guda suna sa cikin tsananin mamaki Dan bu san abin da ya sa shi zubar da hawaye ba bawa ya sa hannu cikin aljihunsa ya ɗauko wasiƙa da wuƙa mai jini a jiki ya mika gin da. hannunta na rawa ta karɓi wuƙar ta ajiye sannan ta karɓi wasiƙar ta buɗe ta fara karantawa kamar haka daga mijinki sarki kufuru babban aminin mahaifinki ya ke sarauniyar misira ki sani cewa ina matuƙar taya ki farin ciki da samun magaji amma ki sani cewa ba zan iya haɗa idanu da abin da kika haifa ba kasancewar ni ne sanadiyar mutuwar kakansa bukata ta da ta mahaifanki da kuma taki ta biya tunda dai an samu abin bida ki rike ɗanki hannu biyu ki rike shi da kyau kuma ki bashi tarbiya mai kyau domin nan gaba shi zai zama sarkin misra da wannan nake miki sallamar ƙarshe yayin da nake tafiya zuwa ga abokina kuma masoyina babban amini na sarki Hadiyas lalle abin ne ni kusa da abokina wasiya ta na a gare ki wadda gimbiya rila, ta zo na a karatun wasikar sai ta kurma ihu ta rushe da kuka nan da nan labari ya cika gari cewa sarki kufuru ya kashe kansa kamar yadda abokinsa Hadiyas ya kashe kan a wannan rana mutanen birnin Misar kaf sai da suka yi kuka mazansu da matansu yara da manya saboda tsananin su da sarkinsu da kuma tsabar ƙaunar da suke masa kai sai da aka shafe wata uku cir ana zaman makokin sarki kufuru aka tsaye da harkokin komai a birnin nan har yau har gobe idan ka je wannan ɗaki da aka gina kabarin sarki hades kabarin kufuru na nan kusa da nasa sa'ad da sarki dujalu ya zo na a labarinsa sai ga hawa yana zuba daga idanun tsohoron na kabu ruziyal da boka hajar al-mukurus ruziyal ya dube shi ya ce ya kai wannan sarki hakika wannan labari ya fi na farko ban tausayi da kuma ban al'ajabi sai dai labaran naka sun cika tsawo da yawa domin har yatsuna sun gaji matuƙa da ya rubutu ko da jin haka sai sarki da Jali ya bushe da dariya ya ce aiko ba wani daɗewa muka ba yau kwanan mu goma a zaune a nan kamar yadda muka yi waɗancan kwanaki goma na ba ku labarin hikayar ɗan musulci Imlas bin Humzur da sarki Abulhiyanu dama na gaya muku cewa gaba ɗaya kayoyin da zan baku guda hudu ne kacal to yanzu na baku biyu saura biyu boka hajarul mukuru zai mi san ne ce amma fa ba jin zaka ba mu labarin da ya fi na wannan hikayar ta tajiri kufuru da sarki hadis a nan gaba sarki Dajjali ya murmushe ce haka dai kace amma idan ka ji hikayar jarumi na Zimir da Gimbiya Luzayya zaka san cewa ya fi waɗannan labaran bi da na baku take sarki Jali ya dubu kuyan ya ce na ga bakin na sun gaji maza ki je ki kawo mana tsirtaccen shayin nan yanga ta ce an gama ya shugabana cikin hanzari ta mike ta shiga cikin gida wannan shine abin da ya faru tsakanin surziyal ma'abocin hikima da sarki Jali na misra bayan ya gama ba su labarin hikaya ta biyu a cikin aikinsu na rubutun kundin tsatsuma al'amuran su jarumi hubairu kuwa lokacin da aljani abratul hudais ya ɓace da su daga birnin tehran bayan an fafata gagarumin yaƙi tsakanin sarki lu'manu da hubairu sai ya nufi birnin bahazin da su cikin tsananin farin ciki hubairu ya rungume mahaifinsa mas'ud duk suka kasance masu murna Saki saduwa bayan sun nutsu sai hubairu ya dubi mas'ud cikin mamaki ya ce ya kai mahaifina wane ne wannan aljannin da ke ɗauke da mu kuma ya aka yi kuka san inda nake har ko ka kawo min ɗauke ko da jin wannan tambaya sai Mas'ud ya kwashe labarinsa kaf tun daga lokacin da suka bar gida shi da Maryamu kawo zuwa sa'ar da suka ziyarci Imam Khalid har ya haɗa shi da aljani a Baratul Hudais ya zayyana masa yayin da jarumin Hubairu ya gama jin wannan labari sai cika da mamaki sannan shi ma ya kwashe nasa labarin tun daga lokacin da su jafaru suka nemi taimakonsa bisa rakka su fada sarki lumanu da zummar ya taimaka musu fito da aljanimar kafin sabus bisa sharaɗin za su karɓi addinin musulunci kawo zuwa lokacin da aljini durfus ya shammace shi ya mangare shi faɗi ƙasa su mamme sa'ad da mas'ud ya ji wannan labari mai ban al'ajabi sai ya taɓa kafaɗar hubairu ya ce ya kai ɗana hakika akwai abin da Allah ke nufi da kai shi yasa wannan al'amari ya fara akan ka? lalle ina mai ka da ka ci gaba da jajircewa bisa yin jihadi wajen ɗaukaka kalmar Allah ka kasance mai juriya da rashin tsoro ko mai tsananin tsabin kafiri lalle Allah na tare da bayansa masu taimakon addininsa jarumi hubaru ya numfasa ya ce ni kam na sallama jini na don ɗaukaka addinin Allah tsakanina da mushrikai sai yaki ba gudu ba ja da baya ya kai mahaifina yanzu ina muka dosa ko da jin wannan tambaya sai Mas'ud ya ce ai waka a bakin me ita tafi zaki Abaratul Hudais ina ka fada da mu yanzu Abaratul Hudais ya gyara murya ya ce ai ina ganin ta inda aka hau tana ake sauka babu inda zan kai ku face birnin Bahazin wajen mai gidana Imam Khalid ko da jin haka sai Mas'ud ya dubi Hubairu ya murmushi ya ce lalle mahaifiyarka za ta yi matuƙar farin ciki da ganinka domin ba ta da burin da ya fita ga aurenka yayin da Hubairu ya ji wannan batu sai hankalinsa ya tashi domin take ji begin gimbiya Sima ya faɗo masa kawai sai ayyana a ransa cewa in dai Sima na nan raya doron ƙasa ba zai auri wata 'ya mace ba in ba ita ba to wai shin ma yanzu ina gimbiya Sima take tambayar da Hubairu ya kasa bayo kansa ansa kenan domin shi dai kawai ya farfado ne ya gan shi a ɗaure jikin wannan dogon ice da aka kafe a fadar sarki Mun bar da kuddari da ya gani a ɗaure kusa da shi bai ga kowa ba lalle ku da halin da sima ke ciki da sannu zai bincika ya sani ko da ta kama ya koma birnin tehran sai ya koma sai dai duk abin da zai faru ya faru bayan tafiyar sa'o'i kaɗan ne a baratul hudais ya soke su jarumi hubaira kofar gidan imam khalid sauka suke da wuya Uda ya kwankwasa kofar gidan gami da yin sallama aiko take Imam Khalid ya amsa sallama kuma ya fito gare su ko da ya arba da su sai ya cika da murna nan take ja su zuwa cikin gidan a tsakiyar gidan suka iske Maryam tare da matar Imam Khalid a zaune suna hira yayin da Maryam ta ga Hubairu sai ta miƙe zumbur ta ruga gare shi suka rungume juna suna masu kukan farin ciki nan dai aka zauna gaba ɗaya sannan matar imam khalid ta kama Mas'ud da hubaira abinci da ruwan sha suka kintsa bayan sun nutsu ne aka fara hira inda mas'ud ya ba su labarin da hubairu ya bashi su ma suka cika da mamaki maryamu ta dubi hubairu ta ce ya kai ɗana zai fi kyau mu koma gida ka zauna kai aure ko don na samu jika ko da jin haka sai hubairu ya ce yake ummina ki sani cewa ko da zan yi aure yanzu babu wadda zan aura face gimbiya sima da jin haka hankalin maryam ya tashi ta ce haba ɗana ashe ba za ka manta da sima ba don me za ka yi ta tunanin macen da baka san inda take ba ma babu mamaki ta daɗe da mutuwa Hubairu ya ajiyar numfashi ya ce ya ke ummi na ki sani cewa kyawawan mata ima suna da nisan kwana a duniya ni kam ina ji a jikina cewar tana na a raye kuma komai daren daɗewa za mu sake saduwa Ubayr ya dubi Mas'ud sannan ya dubi Maryamu ya ce ya ku iyayena ku yi sani cewa mushrikai sun yawa a doron ƙasa yanzu haka zaman gida ba na bane dole ne na ci gaba da gwagwarmaya har iyakar rayuwata dan ganin an kawar da kafirci an shimfiɗa musulunci a cikin al'umma in ko muka yi sake jama'anmu da yawa za su hallaka addini zai samu rauni yayin da jarumi hubair ya zo na azancansa sai imam khalid ya ce hakika zancen ka gaskiya ne ya kai wannan jarumi ina mai ka da ka dakata ne bincike akan inda sima take kuma na sake bincike bisa yadda za mu bullo sarki umanu da ire-iren su sannan sai kai cikakken shiri ka tafi mu ma za mu taya ka wannan jihadi da yin addu'o'i a kowane lokaci ko da jin wannan batu sai murna ta kama jarumi Hubairu Mas'ud da Maryam ma suka amince bisa wannan shiri sai da Imam Khalid ya samu kwana uku yana istihara sannan ya kammala a ranar da ya kammala ne Hubayr da Mas'ud suka gabata gare shi a cikin turakarsa Imam Khalid ya dubi Hubayr ya aje zuciya sannan ya ce ya kai babban jarumi hakika na hango maka wasu wahalhalu da yawa da ke gabanka amma duk irin rintsin da zaka shiga ka kasance mai danganta komai ga Allah in ka yi haka za ka kuɓuta kuma za ka samu nasara kai sani cewa a halin yanzu masoyiyar ka gimbiya sima na can wani gari na aljanu a cikin ɗakin wata bokanya a kwance tana barci barci ne irin wanda aka yi a bayan sa'ad sai gare ka idan har sima bata farka daga wannan baccin ba nan da kwana bakwai za ta iya halaka ya zama dole ka hanzarta zuwa wannan gari ka tashe ta daga barcin kafin cikar kwana bakwai daga nan zuwa inda take tafiya ce ta kwana 160 akan doki amma cikin izinin Allah zan sa aljani a baratul hudais ya kai ka a cikin kwana biyar al'amarin sarki lu'manu kuwa akwai ban al'ajabi lalle yanzu yana kan sharafinsa duk irin gumurzun da za ka yi da shi ba za ka samu nasara a kansa ba har sai lokacin da wa'adinsa ya cika dole ne ka miƙe ka ƙara samun horon yaƙi ka ƙara juriya da jarumtaka domin yaƙin da ke gabanka ya ninka wanda ka yi a baya sau ɗari ka yi sani cewa aljani a baratul hudais ɗa ne ga wani mashahurin jarumin sarkin musulmai a can garinsu ana kiransa hudais ibn kalaras Gabaɗayan ɗayan sarakunan aljanun duniya suna shakkar hudais saboda kasancewarsa sadauki mai tsananin ƙarfi da jarumta Hodesa ya kasance ma'abucin addinin Allah kuma fiye da shekaru ɗari uku baya di yakin da yi shi yake samun nasara. Bisa wannan dalili ne ya zama na babu kafirin aljani ko guda ɗaya a cikin ƙasarsa kuma duk ƙasashen kafiran da ke makwabtaka da shi ya yaƙe su ya mayar da su musulmai. Ya kai Hubairu, ina son ka je wajen Hodes bin Kalaras domin ka samu horon yaƙi a wajensa na tsawon kwana biyu. na tabbatar maka da cewa in dai ka samu wannan horo komai yawan tarin mayaka walau na mutane ko aljanu za ka iya tarwatsa su yayin da jarumi hubairu ya zo wannan batu sai cika da farin ciki ya dubi imam khalid ya ce ya kai wannan babban malami na roƙe ka da ka hanzarta sadan da aljani a barci hudes don ya kai ni wajen mahaifinsa na samu wannan horo halil ya murmushi ya ce ai Abratul Hudais na nan tare da mu yana jin ya kai Abratul Hudais fito ka ɗauki babban jarumi ku tafi zuwa ga mahaifinka Imam Khalid na gama faɗin haka Abratul Hudais ya bayyana gaban jarumi Hubairu ya rankwafa ƙasa ya ce ya shugabana ka haye zuwa bayana da izinin Allah zan sada ka da mahaifina a cikin abin da bai wuce sa'a guda ba idan muka kwana biyu a can sai na tafi da kai garin da masoyiyarka take a cikin kwana hudu da yini daya. ba tare da wata gardama ba jarumi hubairu ya sallama da mahaifinsa mas'ud sannan ya haye bayan aljani a baratul hudais ya zauna zaman sa ke da wuya sai a baratul hudais ya bismillah ya tashi da shi sama suka ratsa ta cikin saman ginin turaka imam khalid suka luluka a cikin gajimare ko daga haka sai mamaki kama mas'ud ya dubi imam khalid ya ce ya kai babban malami ya aka yi abaratu rudais da hubairu suka iya ratsawa ta cikin gini suka fice kamar masu aikin sihiri ko da jin wannan tambaya sai imam khalid ya murmushi ya ce ya kai abokina kai sani cewa su aljanu ba su da gangar jiki irin tamu ta bil'adama domin ko Allah ya halicce su ne da wuta dan haka suna iya ratsawa ta cikin kowane irin abu su fice inda ka lura lokacin da za su ratsa ta cikin rufin ɗakin nan sai da ya lullube hubayar da fuka-fukansa shi yasa suka wuce tare masu ya girgiza kai ce hakika Allah ya cika mabuwayin sarki mai yin yadda ya so wannan shine abin da ya faru tsakanin su jarumi Hubairu da Imam Khalid bayan aljani a Baratul hudais ya mai da su birnin Bahazin a can birnin Tehran kuwa kashe garin ranar da aka fafatawar nan tsakanin sarki Lu'manu da jarumi Hubairu sai Lu'manu ya tashi a cikin yanayin tsananin begin gimbiya sima ko da yaga ya kasa samun sukuni sai ya fara shirye-shiryen tafiya garin su Samaratu dan ɗauko ta bayan ya gama shiri tsaf sai ya dubi darduma sa take darduma ta warware kanta shi ko ya hau kai da niyyar tashi sama ba zato ba tsammani sai ga wani dunkulallen haske ya faɗo kan darduman nan kafin ya wani yunkuri ya rikide ya zama bokashin huru yana mai kyalkyale dariya cikin biyayya Luqman ya sunkuya ya sujada a gare shi sannan ya dago ya dubi da kyar ya ga ya shiga yaki ko ina jikinsa guraye ne da kambuna yana rike da wata zabgegiyar katuwa adda wadda sai kartin bil adama ɗari sun taru za su iya rabata da ƙasa saboda nauyinta cikin mamaki lu'man ya dubi shamhuri ya ce ya shugabana lafiya naga kayi irin wannan shiri haka kuma ka zo mun bakatatan lalle abin da ya sa ka shigo cikin duniyar nan tamu da kanka ba kankani ba ne ya murmushi sannan ya ce ya kai lu'manu kai sani cewa mu sun zage damtse wajen ganin bayan mu tabbas idan ba mu da gaske ba za su samu nasara a kanmu kai sani cewa halin yanzu babban abokin gaba ka Ubairu bin Mas'ud na tare da wani aljani wai shi a Baratul Hudais yanzu haka sun tafi birnin Khartoum inda sarki Hudais bin Kalzar yake Hudais bin Kalzar sadaukin jarumi ne wanda babu kamar sa adda cikin al'umma aljanu ya kasance ma'abucin addinin musulunci shine kaɗai mahalukin da nake shayin gwamza yaƙi da shi to amma yanzu na yi bincike na ga cewa ko mun gwamza ba zai samu nasara a kaina ba kai sani cewa jarumi hubairu ya tafi gare shi ne domin ya samu horon yaki. idan ya samu wannan horo har abada ba za ka iya halaka shi ba a bisa wannan dalili ne na zo yanzu domin na taimaka maka mu je mu hana faruwa hakan haka kuma Jarumi hubairu na da ne zuwa gidan Bokanya, samaratu don ya ɗauko gimbiya Sima. sai ka hanzarta ka riga shi zuwa a halin yanzu bokanya samaratu aljani markahur sabus boka jinshan da boka sulbaini na can tsara a cikin kejin tsafi hadimi na da kago kwa shine yasa su cikin kejin ba za su iya kukuta ba har sai an gama aikin kundin ba sannan a zo da su har fada ta na yanke musu hukunci sa'ad da shamhur ya zo na azancansa sai lu'uman ya ce ya shugabana ai sai mu hanzarta mu je mu riske su dan na san cewa daga nan zuwa birnin kartub tafiya ce ta mako biyu a gare ni bisa wannan darjuma tsafi ta ba. ko da jin wannan batu sai shamuru ya bushe da dariya ya ce na ɗaya darjumar ka ba mu da buƙatar ta ni yanzu zan kai mu a cikin sa'a ɗaya da rabi ko da jin haka sai Lu'man ya dubi darjumar tasa take ta naɗe kanta ya ɗauke ta ya ɗaure a bayansa shi ko shamuru sai ya shafi jikin Lu'manu duk su biyun suka zama tauraruwa mai jela suka cilla da gudu zuwa sararin samaniya bayan tafiyar sa a guda ce cip, aljani a baratul hudes ya sauka a tsakiyar fadar sarki hudes na birnin khartoum dauke da jarumi hubairu ko daga ganin su sai sarki hudes ya miƙe tarbe su cikin farin ciki hubairu ya na ya kwashi gaisuwa shi ko a baratul hudes sai ya buɗi baki zai ce wani abu hudes ya tarin numfashinsa ya ce kar ka wahalar da kanka na san duk abin da ke tafi da ku ya kai ɗana ka yi sani cewa duk inda ka tafi cikin duniya kana tare da hadimanmu ɓoyayyu masu kare lafiyar lafiyarka baka sani ba kuma duk halin da kake ciki suna zuwa su sanan mana yanzu haka kun fito ne daga birnin bahazin wajen imam khalid kuma ba ku zo nan ba sai dan na bai hubayar goren yaki sarki hudai sai dafa ka faɗa hubayar ya ce gaishe ka babban jarumi hakika ka cancanci jinjina kai sani cewa zan wajibi mu haɗa kai mu musulman aljanu da ku musulman bil'adama domin mu yaƙi kafirin duniya labari ya zo min cewa akwai wani takadarin boka shi shamharu wanda ke shirin mallakar duniya na yi iyakar kokari na akan na gano inda yake na je na yaƙe shi na kashe shi amma abu ya gagara ni ko a tarihin rayuwata babu wani kafiri da ya taɓa gagara ta lalle al'amarin wannan takadarin boka ya girmama tabbas akwai abin da Allah ke nufi da shi shi yasa ya karko ya kai wannan lokaci na sani cewa jibi kake son zuwa inda gimbiya sima take domin ka tashe ta daga bacci gimbiya sima ba za ta farka daga wannan barcin ba ba ce ka karanta waɗansu addu'o'i ka tofa mata zan sanar da kai waɗannan addu'o'i bayan na kammala baka horon yaƙi yanzu sai mu fita zuwa filin horo don mu fara aiwatar da abin da ke gabanmu nan take sarki Hudes ya fita daga cikin fadar Ubairu a baratul Hudes da manyan fada suka bi shi a baya wani katon fili na tsakiyar gidan sarautar wanda aka kewaye shi da wasu karafuna ita wasu zaratan jaruman aljanu ne kimanin su dubu arba'in sun yi sahu-sahu kowannen su rike da makaman yaƙi iri-iri yayin da su sarki Hodes suka iso gaban wannan fili sai Hodes ya kama hannun ubairu ya shigar da shi tsakiyar fili ya zama na su biyu ne kacal a tsaye sauran jarumai na kewaye da su sarki Hodes ya yi umarni aka kawo masa wata zabgegiyar takobin zinare a cikin kubanta ko da aka kawo takobin ya karba ya zaro ta sai hasken ta ya dallare wajen gaba ɗaya Hodes ya dubi Hubairu ya ce ya kai babban jarumi kai sani cewa yanzu za ka koyi yadda ake riƙe takobi da yadda ake kai sara da suka yadda a lokaci guda za ka iya hallakar da rayuka ɗari ka yi sani cewa duk yakin da ka koya a baya tamkar wasan yara ne a kan wanda za ka koya yanzu nan take Hodes zai fara wasa da takobi yana sarrafa ta tamkar guguwa mai ƙarfi ta tashi hankalin bishiyoyin daji duk inda hudai zai kai sara sai ka ga hucin saran ya sa jaruman nan da ke tsaitsaye zubiya a ƙasa duk da kasancewar su ɗirka ɗirka majiya karfi tun da hubair ya zo duniya bai taɓa ganin wanda ya iya sarrafa takobi ba kamar sarki hudais bayan sarki hudais ya gama wasa da takobin sai mika hubair ya ce ungo kai ma ka yi irin abin da ne hubair ya mika hannu ya karɓi takobin take na takobin ya rinjaye shi suka faɗi ƙasa tare ko daga nan haka sai hudes ya murmushi ya ce ya kai babban jarumi ka yi bismillah sannan ka ɗauki wannan takobin kuma ka ƙudurce a ranka cewa za ka yi daidai da abin da ne ko da jin haka sai hubairu ya ƙarfafa zuciyarsa ya kai hannu ya ɗauki takobin da yin bismillah bisa mamaki sai ji ya ɗaga tamkai ya ɗauki takarda nan fa ya soma wasa da ita yana kai sara da suka kamar yadda sarki hudai sai yi al'amarin da ya mutuƙa baya kowa mamaki kenan a wajen sai da hubairu ya samu dakika ɗari da ashirin yana wasa da takobin sannan sarki hudes ya sa aka kawo masa wata takobin wacce ta kasance iri ɗaya sak da wadda ke hannun hubairu hudes ya zare takobin ya afka hubairu suka fara artabu wohoho haƙiƙa wanda ya iya ya huta lokacin da aka fara wannan gumurzu sai duk jama'a janu da ke wajen suka zama shashashai kuma suka cika da ɗimbin mamaki ba wani abu bane ya janyo haka face tunda suke ganin gumurzun maza ba su taɓa ganin irin wannan ba kowannen su na kaiwa abokin su hari cikin tsananin zafin nama a cikin kowace daƙiƙa guda suna kaiwa juna sara da suka so kamar dare nan dai suka tashi hankalin wajen gaba ɗaya kura ta turnike sararin samaniya karar haɗuwar takubban ta cika dodon kunne tartsatsun wuta ya rinka fantsama daga jikin takuban yana kona ciyayin da ke filin tamkar an sa wuta a busasshen karmami sai da aka shafe daƙiƙa ɗari uku ana wannan gumurzu sannan sarki hudes ya ja da baya dubu hubairu ya murmushi sannan ya ce hakika yanzu ka iya faɗa da makami babu irin taron da ba za ka iya shiga ba abin da ya rage maka shine juriya da ƙarin jarumta yanzu zan haɗa ka da jarumai na guda ɗari don na jarraba irin juriyarka da jarumtakarka nan take sarki Hudai sai kira jaruman aljanu guda ɗari waɗanda suka kasance su ne mafi rauni daga cikin jaruman nan guda dubu arba'in ya ce su afka hubairu tamkar suna yaƙi da gagarumin abokin gaba nan take jaruman suka zare ta takubansu suka afka masa shi koyon wanzu za a tsakiyarsu yana mai kare kansa da mai da martani yayin da aka samu daƙiƙa su sai jarumi hubairu ya fara gajiya har ya zama na baya iya mai da martani sai dai kare kansa kai har sai da suka kai shi ƙasa suna shirin yi masa rubdugu sarki hude sai musu tsawa suka tarwata a wannan lokaci jarumi hubairu ya faɗi ƙasa wanwar sai faman haki yake sarki hudes ya shigo tsakiyar filin ya kama hannun hubairu ya tashe shi tsaye yana mai murmushi a gare shi ya ce ya kai babban jarumi hakika kayi kokari irin naku na bil adama amma yanzu zan koya maka juriya da jarumta irin ta ta aljanna wanda ya ɗauka nauyi shine Ismail Sani za ku iya kasancewa tare da mu a YouTube domin samun wasu littattafan Domin samun sauran labarin za ku iya ci gaba da bin mu a YouTube. Thank <laughs> you.